colloios fugas. Colloion tis sul labon cae deesas autu ton poda linoe caloe toe heautu paidi edoken. Ode huc hupomenas ten metantropon diaitan, hos pros oligon adeias etuche, fugon hecen eisten heautu calian. Perieile centos de tu desmu tois kladosis anaptenai me dunamenos epeide aposneis ken emelen f pros heauton alego ge deilajos hostis ten para anthropon dou leian me hypomeinas elaston emauton kai soterias asteresas houtos ho logos harmosein an epecheinon ton anthropon hoi metrion heautus cindunon rusas thai elathon eis meisdona deina peripesontes.